etai shangioi helpas protecti la climaton. Ciu unuopa homo povas influi la climatan shangion. Tion montras nova studaggio. Ciu temas pri sin nutrado, voyagia conduto, au pri energi consumo. Necessas nur etai shangioi en la ciu tago. Per moderae shangioi de individuae cutimoi, la germana i civitanoi en la batalo contra la climata changio povas la studajo de la instituto de la germana economio spari plurain milionoin miliono in da carbon dioxido se la germana i dom i lautio reductus sia in yara in forgetoin de nutrajoi ia la duono tiam en aerigius ses milionoi datunoi da carbon dioxido mal pli. Ciel tio resultas el calculo de la instituto. La logico malantau tio estas la besonata quanto da nutrajoi malaltigius. Necessus cultivi mal pli, transporti mal pli, cae fridigi mal pli cae cetio ec estus mal plida mai gassoi. Por compari, la interna germana flug trafico causis en la jaro 2019 laula indicoi proximume du miliono in datunoi da carbon dioxido. Se la civitanoi mangius je quinono mal plida viando cae anstatautio viando surrogaton, tiam la sparoi situus ce prescau dec milionoi datunoi da carbon dioxido. Ancau en aliai sectoroi de la ciotago, la expertoi vidas potenzialon por la protecto de la climato. Se ciui civitanoi acetus ie quinono malpli da vestagioi olgis nun, tiam la sparoi de carbon dioxido laula instituto situus c'è circa dectu milionoi datunoi en iaro. Average, cio civitano accetas en iaro laula indicoi quindec ses pezoin de vestagioi. Se estus dec unu mal pli, tiam la entuta quanto da varm gasoi povus esti sparata. Ancaula transiro de la aviadilo alla fervoio, helpus reducti la porcapan en aerigon de varndomai gasoi. La quar mesurai pasioi cune reductus lautio la piet post signon de carbon dioxido por ciu civitano den un tempe proximume dec unu tunoi en jaro je 0,6 tunoi. Se la varmigio de la tero devus esti reductata al 1,5 gradoi Celsiuso, tiam lau indicoi de la instituto necessus reducto de mal pli ol unu tuno. La plei granda pecego de sparoi venus el la climat con vena shangio en la productado de energio, el la industrio, cae el la trafico. La opinio de experto de la instituto la nombroi montras, che ciu civitano povus efike contribui per la shangioi en sia cio tago. Dauri pova viv maniero estas completiga, sed grava factoro, por forte reducti la enaerigoin cele al protecto de la climato, li diras. Temas cetiui nombroi pritiel nomatai carbondioxidae equivalentoi, tiel ne nur la varndoma effecto de carbon dioxido estas en set sed ancau exemple la enaerigoi de metano en la agriculturo.